Cerisoi Valentin Melnikov Sur alta brancio de fortica ceris arbo vivis estis pendis situis du cerisetoi du fratinoi ili estis tre similai inter si sam kiel ciui fratinoi en la mondo la sola diferenco estis che unu el ili havis iom pli longan vosteton ol sia kunulino eble pro tiu longa vosteto, eble pro iu alia causo, oni nomis la cerizeton museto, au pli curte munio. Iom stranga nomo, ciu? Nu, en la vivo iam ocasas ec pli aferui, Cai la nomon de la alia fratineto, cerizeto, mi ne memoras. Ne gravas, si estis tute sama, kiel ciui, do nenio speciala direblas prisci. La cerizetoi cune crescis, cune djuis la sunon, cae se foifoie aperis pluvo, ili ne tristis, car stiis, baldaude nove revenos la suno, cae crome la pluvo tiel agreable frescigas ciuin crescajoin. Do estu ancau pluvo. La fratinetoi cune revis pri io, flustre susure babilis inter si, cae cum proximae folietoi. La vivo quietis, cae helis. Tiel passis tago post tago, la cerisetoi maturigis, cae ciu ain povis admiri ilian belezon. Ciui estis tre similai, do ancau sorton ili devus havis saman. Tamen, ec el simila comenzo, foie resultas tute diversai sequoi neniu ia povas antau vidi ec sian morgauon. Iu tage, la giardenon al flugis birdo. Neniam antaue oni vidis gincitie. Cai ien, eble la birdo estis malsata post longa pena flugo. Au simple la belezzo, cai maturezzo de la cerisoi, logis, cai tentis gin. La historio pritio silentas. Gravas la faro. La birdo ravite rigardis la cerizetoin. Ciui ili estis egale belai, sed vi memorasia, munio havis pli longan vosteton ol ciui aliai, do estis pli rimarkinda cae trovigis plei proxime alla la neatendita gasto. Do la birdo ecvidis munion, cae becis. Ciam munio reconsigis, La birdo jam estis for, Quelcae gutoi da rugia suco, Scia sango, falis sur teren. Apenau iu rimarcis tion, Scia doloro baldau passis, La vundo ne estis mortiga, Vivi eblas. Sed kiel vivi? La cicatron de tiu vundo Munio neniel povis casci. Paroli pri perfecta belezzo jam ne eblis. Tiu ocaso, certe, tui igis conata alla lacerisoi, pratinoi, usinoi, cae amicinoi. Ja, mem compreneble, ili ciam vidas uno la alian, cae cion scias pri alies vivo, cae ciu ne besonas labori, nur riposas cae gardas sian belezon, tiu havas suffician tempon por claci, cae por claciado ili havis ne in temoin ni homoi havas libroin, museoin, cluboin, voyagioin, ni avivo plenas de novajoi. Sed ciu multas novajoi al tiu, tutan vivon pendas, sidas en sama loco, do ili constante babilis pri la sorto de munio. La plei proxima fratino gemelino compatis shin, provis consoli, sed kiel consoli se iam ne eblas revenigi la pasinton, cae la plei parto del cerizoi tamen rigardis munion cun moco cae mal estimo. Nun iam neniu volis cun si amici. Ili diris, si mem culpas prisia malfelicio, ja si havas pli longan vosteton, do differenzas de ciui aliai, cae elstaras el la amasso. Ien pro tio la birdo atentis giuste shin ne indas sin el shovi. Se si estus absolute samat kiel ciui, ocasus ne nio. Povra munio ne povis ion diri por sin pravigo. Yes, sia vosteto plelongas, sed sia ricevis gin de la naturo, de panio ciris arbo, cae ciutium malbone estas differenci de aliai, jen si estaris el la amasso cae dank al tio povis rigardi fora in campoin, riveron, cae nocte steloin cae lanternoin de proxima urbo. Tia vivo estas multe pli interesa, tamen evidentigis che por cio oni devas pagi. Certe, munio ploris. Sed si estis fiera, cae ne volis che iu vidu in larmoin. Si ne povis fugi al iu isolita loco, do lasis sin plori nur dum pluvo. Tiam ec la fratineto, gemelino, ne povis diri precise, ciu estas pluv gutoi au larmoi de munio. Passis ancora u quelcai tagoi, venis homoi, colectis ciu in beroin, cae forveturigis ien. Cio poste ocasis al ili, tio cio devis ocasi la belain suc plenain cerisoin oni rapide disacetis, cae baldau formangis. Nenia spuro restis de ili surtere, quasau ili neniam existus. Do, ciu valoris tiel gardi sian belon, fieri pri sia la fino tut egale samas. Sed la defectitan munion oni forgetis, char neniu prenus cina si cusis sur tere forgesita de ciui, longe cusis. Kai post celcai iaroi sur tiu loco jam staris iuna, sed fortica ceris arbeto. Vento flexadis gin, sed rompi ne povis. Aperis, kai comencis sveleti la unuai burgionoi. Ciu vi opinias che mi simple elpensis cion ci? Ne, carai miei, mi lodjas en granda urbo, mal proxime de vivanta naturo. Asfalto, polvo, mal pura aero, cae cerizoi citiene crescas. Oni al portas ilin mal ofte, cae nur contrau freneza preso. Dovi comprenas, mine povis mem verci tiun historieton, ciu racontis gin al mi, evidente tiu, ciu cion observis per proprai oculoi mi ne volas diri kiu. Eble la birdo, eble la vento, eble ec munio mem. Ne gravas. Gravas nur, che cio ci vere ocasis. Au ocasos. Au povus ocasi.